إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فمن اتقى الله جعل له من كل ضيق فرجا ومن كل بلاء عافية وجعل له من العسر يسرا وغفر له ذنبه وأجزل له الأجر والمثوبة فاتقوا الله عباد الله واحذروا أن تتبعوا سبيل المفسدين قال الله عز وجل قال الله عز وجل ولا فاستقيما ولا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وحذر موسى عليه الصلاة والسلام أخاه قال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فذروا الفساد ولا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وإن الله تعالى لا يحب الفساد والمفسدون محشورون مع فرعون وهامان وقارون وسائر المفسدين فاحذروا أن تتبعوا سبيلهم واتبعوا سبيل الذين سبيل الذين يصلحون وهم الذين يتمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة قال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب والذين يمس والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والدين وطريق الأنبياء جاءت لإصلاح, لإصلاح الفساد في الأرض والفساد سببه ما كسب أيدي الناس وإن هذا الفساد لا يقتصر على بني آدم بل يتعدى إلى ما خلق الله تعالى من سائر العوالم من عوالم الحيوانات والنباتات قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون والخلاص من هذا الفساد باتباع سبيل, المس... باتباع سبيل المصلحين وهم الأنبياء وأتباعهم الذين تمسكوا بطريقتهم والذين ورثوا ميراث النبوة وكذلك بالدعاء وكثرة الاستغفار فإن, هذه الف... فإن الفساد إذا ظهر في الأرض فإنها عقوبة ومصيبة من الله تعالى بما كسبت أيديهم بما كسبت أيدي الناس قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وإن المصائب لا يرفعها عن الأمة إلا بالدعاء والالتجاء إلى الله وصدق التوبة إليه وكثرة الاستغفار له قال جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاء حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad yan uwa musulmi ina yi makaina wasiya da kuma gare mu baki ɗaya da mu ji tsoron Allah jalla wa'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wasiya da jin tsoronsa kuma duk wanda yi mana alkawarin alheri mai girma a kan tsoron Allah wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki daga dukkan wahala wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai yafe masa laifuffukansa kuma ya girmama lada a gare shi sannan mu kiyayi barna a bayan ƙasa da kuma bin tafarkin mabarnata a bayan ƙasa domin Allah maɗaukakin sarki baya son barna baya son mabarnata barna ita ce mutum abinda Allah ya inganta shi ya kyautata shi mutum ya ɓata shi ko kuma abinda yake babu wani alheri a cikinsa babu wani abu a cikinsa in ban da cutarwa ya zamanto ya lizimci wannan hanyar wannan yana daga cikin abin da allah maɗaukakin sarki ya yawaita ambatan wannan wato munin wannan aiki ya kuma zaburar da al'umma kan su tashi sai yaƙe shi yana daga cikin barna irin barnar da wato waɗanda suke assasa miyagun addinai suke yi rayar da tafarkin shirka da rayar da tafarkin tsafi da kuma da'awar sanin gaibu ta hanyar bokanci da sauran hanyoyi na abubuwan da suka saba wato tauhidi da tafarkin tsayawa akan yadda da Allah shi shi kadai a tauhidinsa na rububiya da tauhidinsa na kuma bauta wannan tana daga cikin barnar da ta fi komai kamar yadda Allah Maɗaukakin sarki ya ce ita shirka zalinci ce mafi inna shirka la zulmun azim shirka zalinci ce mai girma saboda haka waɗanda suke rayar da wannan hanya suna daga cikin abin da suke kawowa na yaduwar barna a bayan ƙasa wanda Allah Maɗaukakin sarki ya sanya wato abubuwa miyagu da suke biyo bayan irin waɗannan ayyuka domin Allah a cikin hikimarsa ya sanya abubuwa wato suna da sabubba to daga cikin sababin yaduwar barna a bayan ƙasa da wato gurbacewar abinda Allah ya kyautata na halittarsa a cikin wannan duniya a cikin wannan halitta daga cikin abin da yake kawo wannan yaduwar shirka a bayan ƙasa wannan tana daga cikin hanya mafi muni na yaduwar barna a cikin al'umma yana daga cikin barna a bayan ƙasa barnar shugabanni barnar masu mulki domin shi mulki an kira shi da siyasa wanda ma'anarsa shi ne kyautatawa da ingantawa da gettawa amma waɗanda suka mayar da mulki ya zamanto shi ne shuka barna a bayan ƙasa da ɓata abinda Allah ya kyautata na ingancin rayuwa da daidaituwar rayuwa da kyakkyawar alaƙa tsakanin mutane da sadar da abin da Allah ya umarni da shi kan ya umarni da a sadar da shi to waɗannan su ne mabiya kuma wato a waɗanda suke wanda za a tashe su tare da fir'auna da hamana da ƙarun wanda Allah ya sifanta su da cewa hakika su maɓarnata ne a bayan ƙasa inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin hakika fir'auna ya kasance wato yayi girman kai da dagawa a bayan kasa saboda Allah ya bashi mulki wato yayin da wato yake raunana mutane a bayan kasa yana yanyanka yaya maza na waɗansu daga cikinsu kuma yana kyale matayensu su ci gaba da rayuwa Allah ya ce hakika shi fir'auna ya kasance daga cikin mabarnata to duk wanda ya dauki tafarkin mulki irin na fir'auna na wato shuka gaba a cikin al'umma da barnata da yin barna da rashin gyara da rashin inganta rayuwar mutane da kuma amfani da ƙarfin mulki domin wato domin ya bata abinda Allah madaukakin sarki ya kyautata domin ya bata abinda Allah madaukakin sarki ya inganta shi to hakika wannan ya bi ta farkin fir'auna yana daga cikin wannan nau'i na barna shine waɗanda yake suke taimaka ma masu mulki akan barnar da suke yi kamar yadda Allah ya bamu labarin mutanen wato samudawa Allah ta'ala ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ah-, ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun wa makaru makran wa makarna makran Fonzur Kai Faka na akwai batu Mofsidin Fonzur Kai Faka na akwai batu Mokrihin ana dammar na hamwa kauma ham a jima'in Fatima ka fi da la'a ya talli A cikin mutanen samudawa akwai waɗansu mutane tara masu ɓarna a bayan ƙasa ba sa kawo gyara su ne su kai shawara su kai kule a cikin dare su kai makirci Allah maɗaukakin Sarki ya ɓata makircinsu mene ne makircinsu. cewa su kashe annabin Allah wanda yake umarni da abin wanda yake umarni da bautar Allah wanda yake umarni da tsoron Allah su kashe shi saboda yana hana su yin barna domin shine yake ce musu wala tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun kada ku bi umarnin mabarnata waɗanda suke yin barna wato kada ku bi umarnin masu israfi masu wuce iyaka a wajen wato al'amuransu masu barna a bayan ƙasa kuma ba sa kawo gyara to saboda wannan saboda haka suka ce za su kashe shi yayin da suka yi wannan makircin Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ka gani yaya ƙarshen makircinsu ya kasance Allah ya ce mun halakar da su da su da mutanensu ga baki ɗaya to wannan yana daga cikin nau'in barna da ya wajaba mutum musulmi ya guje shi kada ka kasance tare da azzalumai kada ka kasance tare da mabarnata domin idan kai haka wutar jahannama za ta shafe ka Allah ta'ala ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun kada ku karkata zuwa ga azzalimai sai wutar jahannama ta shafe ku sannan ba sai wutar jahannama ta shafe ku sannan kuma ba za ku samu mataimaka ba to wannan yana daga cikin Saƙon da annabawa ka kacifkaf ɗinsu suka kawo don haka ya zamanto cewar maganin wato yaƙi da ɓarna shine manhaji da ya tabbata a cikin tafarkin dukkan annabawa baki ɗaya yayin da ya zamanto cewar ɓarna tana gudana a cikin al'umma amma ba a yaƙi da ita ban kowa ƙoƙari yake yi ya kusanta zuwa ga maɓarnata domin shi ma ya samu rabonsa na duniya to wannan alama ce ta cewar halaka za ta zai kema wannan al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali na mutane da suka shiga cikin kwale-kwale suna suka shiga cikin kwale-kwale mai bene da kuma wato ƙasa waɗanda suke ƙasa waɗanda suke kan bene idan suna buƙatar ruwa sai sun sauko sun zo ƙasa sun wuce ta wajen mutanen da suke ƙasa domin su samu ruwan waɗanda suke kasa idan suna buƙatar ruwa sai sun hau sun je sama domin su ɗebo ruwan da za su sha to sai waɗansu suka ce a haƙa rami a keta wato a huda allan wannan jirgin ruwa wannan kwale-kwale yadda yake za su rinka ɗebo ruwa daga cikin ruwa ba tare da sai sun je sun ɗebo a cikin ruwan da aka tanade shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan waɗanda suke sama suka kyale su da abin da suke nufin su yi za su halaka ga baki daya amma idan suka kama hannunsu suka hana su aikata wannan barna to za su tsira ga baki daya idan suka kyale su suka hana su aikata wannan barna to za su halaka baki daya idan kuwa wato suka kyale su idan suka kyale su da wannan barna da za su za su halaka baki daya idan ku suka kama hannunsu suka hana su yin wannan barna za su tsira ga baki ɗayansu to haka haka sunna annabawa take yayin da ya zamanto a cikin al'umma babu waɗanda za su tashi su hana yin barna a bayan ƙasa to wannan al'umma halaka ta zo mata Allah maɗaukakin sarki ya ce falaula kana min alquruni min ƙablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin yace a samu a cikin wato mutanen garuruwa mutanen mutanen karni daban-daban na bani adam da a samu a cikinsu ma'abuta wato sauran alkhairi Allah ya sifanta su da cewa ma'abuta sauran ma'abuta ragowar alheri tare da su da za su tashi suna hani ga barin barna a bayan ƙasa amma kaɗan ne a cikin al'ummomin da suka gabata waɗanda suke akan wannan tafarki su ne annabawa da kuma mabiyansu to idan sun zamanto kaɗan a cikin waɗanda suke magabata to ƙarancinsu ya fi yawa ma a cikin waɗanda suka zo 'yan baya domin allah maɗaukakin sarki ya ce a sabiƙun na sabiƙun marigaya ya ce musu ya ce sullatun min al'awwalin tuli suke masu yawa a cikin mutanen farko wa ƙalilun min al'akhirin amma kaɗan ne a cikin mutanen ƙarshe to waɗannan kaɗan ɗin su ne wanda allah ya musu kirarin ban girma su ne wanda Allah ya ce illa kalilan mimman anjayna minhu sai kaɗan daga cikin waɗanda muka tsirtar daga cikinsu masu tsira yayin da ɓarna ta yaɗo a cikin bayan ƙasa su ne masu hana ɓarna da kuma waɗanda suke tare da su suke taimaka musu wajen hana ɓarna amma duk wanda ya ga ɓarna ya yi shuru ya bi domin ya samu rabon duniya to ga duniyar nan ga shi nan ga duniyar muna ganin ƙarshen waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ba su duniyar ya ba su mulkinta ya zamanto cewar har saboda abin da Allah ya ba su na duniyar suna da'awar cewa ma sun kai matakin allanta kamar yadda ya faru ga fir'auna da namarud da sauransu to duk wanda ya sanya wannan shi ne zai zamanto tafarkinsa to duniyar Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ita amma ya sani cewar abinda Allah maɗaukakin sarki zai ba ma mutum na duniya abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta shi duk ƙoƙarinsa duk hankolansa duk yakinsa da barna duk wato duk kusantarsa ga mabarnata domin neman abin duniya ba zai samu sama da abin da Allah ya rubuta masa ba domin Allah maɗaukakin sarki sha'anin rabo na duniya Allah ya riga ya gama rabansa kuma abin da Allah ya raba za ka samu in ma dai kai haƙuri ka same shi ta ingantacciyar hanya da Allah yake so wa in ma kai rashin haƙuri kai hankolo ka je ka same shi ta hanyar fushin Allah ka same shi ɗin kuma ya zamanto ukuba a kanka nawa ne wanda suka tara duniyar duniyar ta zamanto ukuba a kansu nawa ne wanda suka tara arziki arzikin ya zamanto ya je ya tafi ne ga baki daya a wajen maganta a wajen kokarin maganta musu wata musiba da Allah ya dauko ya kifa a kansu to Allah madaukakin sarki abun tsoro ne mu ji tsoron Allah jalla wa ala mu guji abin da Allah baya so mu tsaya akan abin da Allah yake so komai karantar waɗanda suke kiraye zuwa ga abin da Allah yake so komai rashin yawansu komai rauninsu suna da ƙarfi saboda suna da ƙarfin gaskiya tare da su kuma Allah maɗaukakin sarki yana tare da su muke yayi barna da bin tafarkin masu barna domin Allah maɗaukakin sarki baya son barna baya son maɓarnata barnan nan tana da ba wai kawai ta tsaya ne akan masu mulki da kuma akan waɗanda suke taimaka musu akan mulkinsu na ɓarna ba masu mulki a nan ana faɗan masu mulki da suke shuka barna a bayan ƙasa ba sa kawo gyara ba masu mulki wanda suka bi tafarkin annabawa annabawa ba domin asalin siyasa siyasa siyasa ta annabawa ce kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam ce kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya banu isra'il annabawa su ne suke musu siyasa wato su ne suke jan ragamar al'umma ita ce ma'anar siyasa don haka hausawa suke kiran ita kanta siyasa a asali kamar yadda malaman soro za ka ji suna fassarawa shine jan ragamar al'umma jan ragamar al'umma ya zuwa ga alkhairi shine tafarkin annabawa jan ragamar al'umma ya zuwa ga sharri shine farkin fir'auna da hamana da qarun To to banda wannan barna akwai barnar kuma wato da ɗaiɗaikun mutane suke yi a cikin sha'anin zamantakewa ta hanyar wato cuta a wajen mu'amala ta kasuwanci da kuma keta iyakokin Allah ta hanyar bayyana alfahsha da munkari a cikin al'umma da yin ado da saban Allah duk waɗannan suna daga cikin barna da hanyar annabawa ta zo yaƙi da su amma mafi girman barna ita ce barnar da masu jan ragamar al'umma suke yi domin idan wannan barna ta zamanto idan wannan barna ta yi kaka gida a cikin al'umma to ga baki ɗaya al'ummar za ta halaka ne to natijarta Shi shine ka rinka ganin gurɓacewar abin da Allah ya inganta zaman lafiya ya zamanto ya kau inganta rayuwa ta zamanto ta kau rama a sama ta rike ruwanta musibu su rinka sauka ɗaya bayan ɗaya a cikin al'umma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce bahar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas barna ta bayyana a bayan ƙasa sakamakon abin da mutane suka shuka suka tsururta da hannayensu saboda yayin da barna ya zamanto cewar ana ganinta a cikin al'umma amma ba a tashi an yaƙe ta ba sai mara mata baya ake yi domin neman abun duniya to yayin da wannan ya faru to Allah maɗaukakin sarki sai ya game mutane da ukuba kuma salihai a cikin al'umma si ta addu'a amma Allah ba zai karɓa addu'a ba Allah ya kyashe mu da shiga cikin irin wannan hali to kowane tsanani idan ya zo akwai sauƙi a gare shi daga Allah kowane duhu idan ya zo akwai haske daga Allah kowane ɓaci idan ya zo akwai gyara a wajen Allah tafarkin gyara shine mu tsaya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu mu tsaya ƙyan mu miƙe ƙyan mu tsaya mu dage akan tsayar da adalci ya ayyuhal ladina amanu kunu ƙawwami na bilkis shuhada a shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an tadhillu wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ya ku wanda kuka yi imani ku zamanto masu isa matuka wajen tsayuwa da adalci saboda Allah ko da akan kanku ne ko akan makusantanku na kusa ko akan iyayenku ko makusantanku ko mutum mawadaci ne ko talaka ne Allah shine yafi cancanta a gare shi naga kada ku bi san rai ga barin ku yi abin da yake shine adalci idan kuma kuka karkata kuka bijire ga barin umarnin Allah to Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa idan muka tsaya da adalci Allah zai mara mana baya komai karancin mu komai rashin yawan mu Allah zai karfafa mu da karfin gaskiya da karfin adalci sannan daga cikin abinda ya wajaba abinda yake sanya mafita a cikin irin wannan hali shine yawaita addu'a kamar yadda annabi Musa yayin da barnar fir'auna barnar tasa tai barna yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya istikama akan tafarkin daidai kada ya zamanto ya bi tafarkin mabarnata domin ita barna idan ya zamanto cewa karfinta yi, to hatta waɗanda suke yaƙi da ita lokaci zai iya zuwa da za su yi sanyin gwiwa ya zamanto sun ce su ma bari su biya rima a sha kiɗa su ma su bi a yi tare da su Allah ta'ala sai ya ce ma annabi Musa qad kuma fasta ƙima wala tattabi'an ni sabilil ladina la ya'alamu Allah ya ce masa ku yi an amsa addu'arku don aka ku daidaita akan tafarki kada ku bi tafarkin waɗanda suke ba sa sani wato ba sa sanin hukuncin Allah mutum ya zamanto ya bi jahilai ana jahiliya tare da shi wannan musamman ga malamai domin yayin da malamai suka zamanto sun zamanto 'yan amshin shata ga abin da maɓarnata suke yi sun zamanto masu ɗaure maɓarna gindi sun zamanto masu bin yarima a sha kiɗa to haƙiƙa sun ha'inci Allah sun ha'inci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ha'inci al'ummar musulmi kuma menene abin nema menene duniyar za ta zo ma mutum in za zo mutum a wulakance idan ya sanya lahira ita ce a gabansa kama yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ba mu yarda da maganarsa ba ne? domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya sanya duniya shi ita ce bukatarsa to Allah maɗaukakin sarki zai watsa a tunanin zuciyarsa ya zamanto kuma ba abin da zai zo musa na duniyar sai abin da aka rubuta masa wanda kuwa ya sanya lahira ita ce manufarsa to Allah zai tara manufarsa waje daya ya tara himmar zuciyarsa waje daya sannan duniyar ta zo masa a kaskance a wulakance babu wanda ya ce maka cewa dan ka tsaya akan gaskiya dan ka tsaya akan abin da yake shine daidai wannan zai hana ka samun abin da yake na larurar rayuwa Allah madaukakin sarki zai kawo maka duniyar domin duniyar a hannunsa take ba a hannun kowa ba su ka mabarnata da suke da kake ganin suna raba abun duniyar babu abin da mutum zai samu daga wajensu sai kaskanci sai wulakanci tare da fushin Allah jalla wa'ala Allah ya kiyashe mu mu yawaita istighfari a cikin wannan al'umma mu domin halin da muke ciki hakika ya tsananta noma yana nema ya gagara a jihohin da suke su ne gidajen abincin wannan ƙasa irin jihar zamfara saboda rashin aminci da jihar borno gwamnan borno ya kai kukansa yana cewa yanzu abin da yake damunsu shine abin da zai tsayar da aminci a cikin hanyoyi domin mutane su je su noma kuma su je su kasuwanci idan ya zamanto cewar wato fita daga gari da zuwa a noma ya gagara to 75 cikin 100 na aikin da ake yi a wannan ƙasa tamu 75 na mutane da aikin da kashi 75 na mutanen Najeriya aikin su noma ne idan noman nan ya gagara ga baki ɗaya fa sauran da ake waɗanda suke yin aikin kamfani da kasuwanci da aikin gwamnati duga baki ɗayansu ba su fi kashi goma cikin ɗari ba domin in ka haɗa da wanda ba su da aiki a cikin kashi 25 ɗin da suke saura akan waɗanda suke harkar noma to waɗanda yake ba sa aiki sun kai kashi goma sha biyar cikin ɗari yana sama yana ƙasa to waɗanda yake suna da aiki na sauran abubuwan da ake yi da duk kake gani arzikin ƙasa wato yana tattara a wajen ba su fi kashi goma cikin ɗari ba to yayin da ya zamanto abin da yake shine kashin bayan arzikin ƙasar da kashin bayar bada wato hanyoyin aiki ga mutane shine harkar noma ya gagara hakika wannan musiba ce mai girma kuma Allah kaɗai ne zai yaye mana ita don haka mu yawaita istighfari Allah madaukakin sarki yayi mana alkawari cewa idan muka yi istighfari muka tuba ya zuwa gare shi muka dena barna muka tuba daga saba ma Allah muka duba daga barnan mu muka yawaita istighfari Allah zai jiyar da mu daɗi rayuwa wadda take kyakkyawa ya jiyar da mu daɗi har ya zuwa ga ajalin mu sannan kuma dukkan ma'abucin falala Allah ya bashi falalarsa kamar yadda Allah ya ce a farkon suratu hud wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla amma kuma Allah ya gargadi yace wa in tawallaw idan ku kuka juya ba ku kama istighfari da tuba ya zuwa ga Allah ba fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa to fa in kuka juya to ina ji muku tsoron azabar rana mai girma saboda haka mu yawaita istighfari jama'a mu yawaita istighfari mun yi hudu ba takamaimai takanas akan istighfari da wurarenta mu yawaita shi ba dare ba rana a cikin sallah da kuma a wajen sallah da lokacin buɗe baki da lokacin da Allah yake karɓan addu'a mu yawaita istighfari gashi ma muna ganin wato jinkirin saukar damuna to Allah madaukakin sarki yana shayar da mutane yayin da suka yawaita istighfari <clears throat> Allah madaukakin sarki ya ce ya ce annabi Nuhu ya ce ma mutanansa فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم alaikum midrara nace musu ku nemi gafarar ubangijinku hakika shi mai yawan gafara ne zai kwararo muku da ruwa daga sama kwararowa mai yawa Allah ka kwararo mana ruwa daga sama Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu aminci da zaman lafiya Allah ka inganta shugabanci a wannan ƙasa tamu Allah ka sanya shugabanci a hannun waɗanda suke masu amana masu jan ragamar al'umma ya zuwa ga alkhairi Allah ka kwace shugabanci daga hannun mabarnata masu kai ragamar al'umma ya zuwa ga sharri Allah muna roƙonka ka inganta mana shugabanninmu ka inganta mana shugabancin wannan al'umma tamu ka ba mu shugabanninmu mashawarta nagari wanda za su taimake su akan alkhairi su kuma nuna musu hanya alkhairi su karfafa su akan alkhairi ka nisantar da miyagun mashawarta daga gare su wanda za su sa su akan sharri su tabbatar da su akan sharri Allah ka shirye su ya zuwa ga abin da zai kyautata kasa da abin da zai kyautata bayan Allah Allah ka ba mu aminci a wannan ƙasa mu, halin da muke ciki na rashin aminci musamman a jihohin Zamfara da Katsina da Borno da Yobe da sauran da sauran garuruwa wanda har sun kai wajen wato jihohi 28 da kasashe na waje suna gargadin suna gargadin yan kasarsu da su rinka zuwa waɗannan kasashe a cikin wannan su rinka zuwa waɗannan jihohi a cikin wannan ƙasa tamu kuma dukkan jihohin nan da ake gargaɗin kan a zo gare su jihohi ne da musulmi suka fi yawa a kansu ya Allah ka dube mu da rahamarka Allah ka yaye mana wannan hali Allah ka amintar da mu daga dariyar maƙeta a gare daga dariyar masu keta a gare mu Maƙiya su ne mana dariya ya Allah Allah ka yaye mana wannan kaskanci da muke ciki Allah ka yaye mana wannan damuwa tamu Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Allah ka inganta tsaro a cikin ƙasanmu wanda suka ɗauki makami suke jefa razani da barna a cikin wannan al'umma Allah ka Allah ka fi ƙarfinsu Allah ka karya ƙarfinsu Allah ka ba da iko a kansu Allah ka sanya su waɗanda ko ina aka same su za a kakkama su a karkashe su Allah ka takura ƙasa a gare su Allah ka dakusar da kaifinsu Allah ka ba da nasara Allah ka ba mu nasara ka ba mu al'umma mu nasara a kansu jami'an tsaronmu da suke ƙoƙarin kawo zaman lafiya Allah ka taimake su Allah ka inganta aikinsu Allah ka ba su nasara akan mabarnata a cikin wannan al'umma tamu Allah ka yawaita arziki a cikin wannan al'umma tamu Allah ka yaye halin yunwa da tsanani da ke cikin wannan al'umma tamu samarinmu masu neman ayyuka Allah ka bude musu kofofin falararka Allah ka ba su ayyukan yi waɗanda suke cikin halin rashin aure musamman daga cikin zawarawanmu Allah muna roƙonka da ka yassara al'amarin aure daga gare su Allah ka yassara al'amarin aure gare su mazan su da matan su Allah ka yawadata mu Allah ka saukar da wadata a cikin wannan al'umma ta mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يا